Actually, yung mga aircons natin medyo luma na. Uh, samahan nyo akong manalangin. Na, kasi alam nyo, habang lumuluma yung aircon, nagiging mas mahal, eh, mas magastos eh. Di ba? Uh, yung ibang mga aircons kasi dito, mga second hand na talaga. No? So, prayer ko na sana madagdagan natin yung ating aircon, na mapalitan natin ng bago para medyo mas maging mas matipid din. Di ba? Amen? Gusto nyo ba mag-pray ngayon? Pray tayo para doon. Ha? Saka sama na rin natin yung sa baba kasi yung mga bata talagang taga-takampawis eh, no? Uh, gusto nila na yung kanilang mga kwarto doon eh. Sana ma... Sino sa inyo ayaw yung magkasakit ang mga bata? Na, naiiyak kayo. Makita, di ba? Ako, naiaawa ako pag nakikita ko yung mga bata, tumatagartak yung pawis na gano'n, di ba? Samantalang tayo rito, relax na relax, ang lamig, di ba? So, kasi mga bata sa baba, hirap na hirap. Ayaw po natin yun. Ang RCC talaga nagmamahal sa mga bata din po, eh, no? So, let's pray. Pray tayo na si Lord, ibigyan tayo ng, ano, ng resources para sa mga ganitong klaseng bagay. Lord, uh, pinagpipray po namin yung mga kailangan dito sa center, tulad po ng mga bagong aircons. Uh, Lord, hindi lang dito sa taas, pati sa baba. At uh, Lord, uh, pati mga silya, kulang na rin po kami, Father, lalo na pag marami mga tao. We pray for these things, O God, knowing fully well na itong mga pangangailangan na to, Lord, sa iyo lang pwede manggaling ito. So we just ask you, Panginoon, na kayo po ang mag-provide, Lord God. Pati yung mga pagpipintura sa mga kwarto, Lord God, na lahat ay very bare, hindi pa napipinturahan. Salamat, Lord, na you will provide. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen? Alright, amen. So, tayo ay dumako sa pag-aaral natin. Nasa Efesos uh, 6, 18, uh, 18 tayo, si, uh, Ephesians 6.18, uh, ah, ating pong iniisa-isa, you know, unti-unti unti natin itong uh, ah, Epesos 6, uh, ah, simula doon sa verse 10 uh, hanggang verse uh, uh, 19 or 20, okay? So, t- ano ating pinag-aaralan itong talata na to and uh, for those of you na mga, ngayon lang kayo nakapunta, o nakarating first time. Uh, meron pa mga nauna tayong mga sermon dito. Uh, pinag-uusapan natin yung ano, yung pagiging matatag sa Panginoon eh. Amen. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang dami talagang uh, pagsubok, no? Uh, maraming tao ang medyo talaga nahihirapan din sa buhay. Ilan sa inyo medyo nararamdaman niyo na talaga medyo kumikirot-kirot na, no? Ang buhay, <laughs> di ba? Siguro iba hindi masyado, so nainggit kami sa inyo. <laughs> Pero talaga sa, sa totoo lang, talaga maraming tao ngayon ano, nasusubukan. Of course, hindi lang naman sa financial eh. Kahit na sa mga pang-araw-araw na buhay natin, marami mga pagsubok na dumarating. At itong series na pinag-uusapan natin, lahat may kinalaman sa paano ba tayo magiging matatag no? sa ating uh, pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon. Kasi nakakalungkot naman kung tayo ay ika nga matatalo ng mga sitwasyon natin sa buhay. Amen? Gusto ko po sana bawat isa sa atin ay maging matagumpay. So sabi mo sa katabi mo, sana maging matagumpay ka. Yan, huwag tayo maging talunan, alright? So kung yung ilan sa inyo dito na gusto nyo mapakinggan yung mga naunang sermon, either lapitan nyo ko o yung sa tech natin, meron tayong paraan dyan para mabigyan kayo ng kopya. Nasa internet din naman yan kung interesado kayo. So maraming paraan. So para kung gusto nyo lang naman malaman, okay? Kung ayaw nyo malaman, eh wala tayong magagawa. Ayaw nyo malaman eh. <laughs> okay. So at least nandito kayo para pag-usapan natin to. So basahin natin yung talata natin. Sabi nga sa verse 18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Okay? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. And then finally, sabi, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. By the way, pag uh, morning service po, In case hindi nyo napapansin, talagang tayo ay nagiging Tagalog service na. Kaya pati yung ating Bible dyan, Tagalog na, okay? So kung medyo iba sa inyo dito, parang ano ba yan, ang lalim, nosebleed, di ko maintindihan yung Tagalog. Meron po tayong hapon na service, yung alas 4. Doon po ginagamit ko English Bible, saka Taglish ang salita ko. So, may mga English ako doon salita. Minsan, na, ah, lumalabas pa rin dito sa umaga, yung medyo napapa-English tayo ng konti. Pero nagsusumikap ako na maging Tagalog talaga yung ating service. Amen? Amen. Nakakatulong ba sa inyo yun? Yung Tagalog talaga, yun, naiintindihan mo yung Tagalog? Okay, taas ang kamay, na-appreciate mo yung Tagalog. Oy, mas marami, oh, marami ah, praise God. Okay. So anyway, yung iba sa inyo siguro talagang pagamat Pilipino kayo, eh talagang mas, mas gusto niyo yung English. Okay? So ito ang talata natin uh, this morning at uh, malapit na tayo matapos. Isa na lang sermon natin this coming Sunday susunod Sunday at uh, tatapusin na natin tong serye na to. So nandito tayo sa ika nga pangalawa bago yung huli, okay? At uh, mahalaga 'yung pag-uusapan natin ngayon. Ang uh, title ng ating uh, uh, sermon ngayon ay bakbakan sa pamamagitan ng dasalan. Amen? <laughs> Tayo ay nasa bakbakan, amen? Ha? Talaga nga, alam nyo, pag buhay Kristiyano, dapat nating unawain na ito ay pan, ano eh, pandirigma ito. Eh, na we are fighting. Eh, nagipaglaban tayo. Bakbakan yan. Spiritually speaking, tayo ay may kalaban. Pangalan niya ay Satanas. Tapos may mga kakampi pa siya, mga kampo, <laughs> Satanas. Na talaga ang gusto lang, ang pakay lang ng, ng kaaway natin, babaksakin tayo. Talunin tayo sa gitna ng mga problema. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang, ang pagdarasal, ang panalangin, you know, ang pagsamo sa Panginoon, ang paglapit sa Diyos, pamagitan ng dasal, ito ang pinakamabisang armas natin. Amen? Sabi nyo, pinakamabisa. Itong secret weapon ng mga Kristiyano. Amen? Ha? Ito ang armas na talagang mismo si Satanas, okay? Nanginginig sa takot may nabasa nga ako isang aklat, nakalagay, Satan, Satan flees when he sees a Christian on his knees. Nahanggar. Hirap Tagalogin eh. Hindi mawawala yung rhyme eh. Pag tinagalog natin eh. Okay? Pero basically, ang ibig sabihin, <laughs> di ba? Si Satan, nanginginig sa takot siya. Pag nakakita ng isang mananampalataya, na taus puso, regular, talaga nakafocus sa panalangin, hindi nangihina, hindi nanlulupaypay sa pagtawag sa Panginoon. Hindi yung ikaw, once in a blue moon, hindi yung tipo tipong, ika nga, eh, lumilipos ang ilang araw, eh, hindi ka nagpe-pray. Kundi talaga, natatakot si Satan doon sa mga mananampalataya na ang prayer lives nila ay talagang napaka-healthy, napaka-lusog. Talaga to the point na siguro masasabi mo parang eh, exception na lang yung hindi sila nagpe-pray. Kaya lang nakakalungkot na marami rin naman ang talagang medyo mahina sa area na to. In fact, pagdating sa bakbakan, ito yung armas na madalas nabibitawan. <laughs> Okay? Ang panalangin o ang pagdarasal ay kadalasan ito yung parang nabibitawan. Minsan talaga sadya na nga iniiwan. Habang tumitindi ang labanan, ipaliwanag ko sa inyo para makita nyo yung ibig kong sabihin. Ha? Di ba nga, ah, for example na lang, no? sa gitna ng halimbawa medyo financial na crisis, nagdaraan tayo dyan. Di ba? Sino sa inyo parang, kumbaga, unti-unti na nauubusan ng pambayad sa mga bagay-bagay. Okay? Ha? Taas nyo na, pati paa nyo, okay. <laughs> Di ba? Financially, marami sa atin na nahihirapan. Ano pa nangyayari pag medyo ganyan, medyo na kinakapos na tayo? Ano ba nangyayari kapag medyo tipong pagtingin mo doon sa, uh, siguro kung may bangko ka man, nakikita mo parang paliit na ng paliit. No? Dati apat yung numero doon eh. No? Naging tatlo. Di ba? Tapos naging dalawa. Ha? Ngayon, isa na lang. <laughs> okay? Nanganganib na sumarado. <laughs> Okay? Ha? Kasi below balance na eh. Ano ba nangyayari sa atin pag ganyan? Di ba kadalasan pag medyo kinakapos na po tayo? Ito, totoo sa atin ito eh. Pag kinakapos na tayo, di ba parang medyo nag-aalala ka na? Amen? Ha? Tama ba yun? Ako, ako lang ganoon. Ako lang ba yung ganoon? Ako sama kayo. Okay, sumama naman kayo. Makiramay kayo, ba pare-parehas tayo. So, pag medyo iniisip mo na ako sa ko ko pambayad ng tuition, o pambayad ng Meralco, o pambayad ng tubig, o pambili ng gas, o ano man yan, di ba? Yan ay medyo tipong nag-worry ka na, natataranta ka na. And ah, how many of you would agree na kapag may nag-worry ka na, hirap ang pray? Eh, di ba? Pag medyo isip mo, parang hindi mo na nga malaman, sinuutangan mo lahat ng ano, utangan mo na eh. Di ba? Utang na loob, di ba? <laughs> Wala ka nang mautangan. Di ba? Lahat na kilala mo siguro sa church, nautangan mo. Ayaw mo na nga umatin minsan ng church eh. Dahil nakikita mo yung mga inutangan mo. <laughs> di ba? So, parang di, kina, kinakapos ka na, di mo na alam. So, nag-worry ka na. Ano nangyayari pa nag-worry ng isang tao? Ang unang-unang nangyayari dyan, parang wala ka nang iniisip, kundi paano ba magkapera? Amen? Amen? I mean, di mo naman iniisip na, mananalangin ako. Usually, nananalangin ka pag medyo, ang ganda ng buhay mo, di ba? Medyo masarap, di ba? Ulam nyo, uh, ah, lechon manok, yun, nakakabili ka pa ng tudings, di ba? Oh, okay pa yan, eh, di ba? Di ka pa masyadong, nakakapag-pray ka pa pag maganda ang buhay. Amen? Di ba? Pag medyo sumisikip na yung buhay, pag medyo nagiging matindi na yung mga pang sitwasyon sa buhay mo, parang hindi ka na makapag-pray kasi yun na yung huling-huling naiisip mo eh. Yun na ibig sabihin, nabibitawan mo na unti-unti yung armas mo, di ba? Tapos siyempre, alam mo, magagawa ka ng paraan, siguro maghahanap ka ng trabaho, o hahanap ka ng paraan para kumita. Amen? And then siyempre, sa kakahanap mo ng paraan para kumita, siyempre, darating ang panahon, medyo talaga naman, mauubusan ka na rin ng oras, o mapapagod ka, o kaya minsan kakagatin mo na yung trabaho na talaga, ututusin, parang hindi naman fair, o trabaho na parang halos, parang turing sa'yo, parang kabayo ka na, di ba? Pero katanggapin mo na eh, di ba? Ano yung sabi nila? Uh, di ba pag nagigipit, di ba? Sa, sa patalim kumakapit, di ba? So kung minsan pag medyo talagang gipit ka na o nahirapan ka na, minsan tumatanggap ka na o gumagawa ka na ng mga paraan, sa katermang paraan, para lang maibsan yung sitwasyon na yon, para matugunan yung mga pangangailangan mo. At ano, ano yung, ano yung unang-unang mong binibitawan sa spiritual life mo? Ano yung parang sinasabi mo, saka na lang muna? Panalangin. Di ba? Kasi parang, siguro naririnig mo yung mga sinasabi ng mga tao, alam mo kasi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So naiisip ko yung parang, oh, kailangan gumawa ako ng gumawa. Kasi pa nagpe-pray ako, parang wala akong ginagawa eh. Amen? So itong napakatinding armas, alam ni Satan yan. In fact, pag ang isang Kristiyano nagumpisa ng lumuhod at mag-pray, nangangatog na si Satan sa takot eh. Kinakabahan na siya kasi alam nyo, pag nanalangin tayo, kumbaga direct dial tayo sa Diyos eh. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Kung hindi ka anak ng Diyos, medyo kailangan pa ng operator. Oh, joke yun, ha? Ah, joke. <laughs> Para, seryoso. Tingnan mo sa, sabi mo sa katabi mo, seryoso yung mukha mo, ah. Okay, sige, hindi nyo na get yung jokes ko. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, di ba? Pag tayo ay, ika nga, nahihirapan, nagigipit, Parang yung panalangin, medyo unti-unti na natin pinababayaan yun. Habang, habang na, na, lum, lum, lumulubha yung sitwasyon, parang sa, sa isip natin, saka na lang manalangin, no? O siguro na nalangin ka pa, pero para sa pagkain na lang. Hello? Di Lord, thank you for this food. <laughs> Minsan nga, nakain mo na. Di ba, kalahati na yung kanin eh. Ay, <laughs> thank you, Lord. <laughs> Naubos mo na yung ulam. Okay? Bago ka pa nag-pray. Ha? At pagdating sa iba pa mga bagay sa buhay, lalo na lang pag ang, na, ang ma, nakakaapekto na sa ating mga emosyon, nakakaapekto na sa ating mga isip, no, hindi kayo magtataka na ang unang-unang nawawala sa buhay ng isang mananampalataya ay yung kanyang panalangin. And in fact, ipakita mo sa akin ang isang tao na nagsasabi mahal niya ang Panginoon, ha? Sinasabi niya nagtitiwala siya kay Lord, pero unti-unting nawawala na o para nangihina o nanlulupay-pay na yung kanyang uh, prayer life ito masasabi ko sa inyo, hindi magtatagal, talagang babaksak na yung tao na yon. Sa, sa dami ng problema. Alam mo, si Satan, hindi ka tatantanan. Okay? Alam niya kasi na kapag ikaw ay nagpe-pray at sinasagot ni Lord yung panalangin mo, lalo nagiging matindi yung pagmamahal mo sa Diyos eh. Di ba? The more na sinasagot ni Lord yung panalangin mo, the more na naranasan mo yung pag-ibig niya, parang the more na parang naiinganyo ka talaga maglingkod sa Kanya, mag-serve sa Kanya, Di ba? So ayaw ni Satan yan. Kaya ang ginagawa niya sa atin, hanggat maaari, dinidiscourage siya tayo na dinidiscourage. Lalo na na ano, pag medyo tipo nagpe-pray ka sa Lord, tapos medyo parang tumatagal ng konti yung sagot. Di naman sa inyo meron nakaka... Di ba? Parang Lord, sana po ma-approve na yung visa ko, Panginoon. Di ba? Eh, tagal na, di ba na? Lord, sana yung, sana yung ilalagay kong lagay ay sapat. Paano mo pagpipray yun, di ba? So, Lord, kailangan ng lagay eh, para bumiyahe ako eh. Pwede bang bigyan mo ako ng panlagay? So, pati si Lord, dinadamay mo na sa mga, <laughs> sa mga, mga omodo sa perande natin, ano? So, mga kapatid, ito ang nakakalungkot sa lahat. Sa oras ng bakbakan, kung saan ang dasal, panalangin, ang paglapit sa Panginoon ay napakahalaga, yun din yung mga pagkakataon na nabibitawan natin yung armas na yan. Yun din yung mga pagkakataon na parang iniisip natin, hindi ko mabigyan ng oras yan. Mas kailangan kong gawin itong mga bagay na ito. Mas kailangan ko asikasuhin ito. So nakakalungkot po mga kapatid, di po ba? Bakit? Eh kasi kasama yan eh. Sa dapat nating gamitin laban sa kaaway natin. Amen? Amen? Alam nyo, wag na wag sana natin bibitawan to. So ito yung pag-uusapan natin sa oras na to eh. Bakbakan talaga tayo. Ilan sa inyo nasa gitna ng bakbakan? Ba, yung iba, di nagtaas ng kamay siguro. Talagang medyo, ano kayo ha, naglalakad sa park. <laughs> You know? Wala kayo sa bakbakan ha? Pero sige, pag-usapan natin to. Now, i-review lang natin kasi baka nakalimutan nyo na kung ano yung mga pinag-usapan natin. Ha? Okay? Uh, yung unang-unang tinalakay natin, yung belt of uh, truthfulness, o belt of truth, no? yung katotohanan, yung sinturon ng katotohanan. <laughs> Okay? Nag-usapan natin yan at sabi natin, uh, yan yung, ano, yung pagiging, ano, yung nabumuhay ka sa katotohanan, yung pagkakaroon ng honesty sa buhay mo. Alam mo si Satan, walang magagawa sa'yo pag honest kang tao. Eh. Ibig tapat ka. No? Hindi, hindi kanya niya ma, ano, eh, maakusahan ng kahit anong bagay. So, hindi kanya niya mapapabaksak. Pag ikaw ay isang tao may integridad, si Satan, wala siyang may, ano sa'yo, eh, may ibato sa'yo. Amen ba? No? Pero kung doble kara ka, alam mo yung sa linggo, sa linggo ka lang kristyano, pero mula lunes hanggang Sabado, anak ka ng demonyo. Ang dali mo pa baksakin. <laughs> Di ba? Kaya nga, napakalaga na mamuhay tayo sa katotohanan. Pangalawa, pinag-usapan natin yung breastplate of righteousness, yung baluti ng katuwiran. Okay? So, unang-una sa lahat, may kinalaman yan sa yung, yung relasyon mo sa Panginoon na ikaw ay pinatawad na niya, kasi si Satan, lagi siya naglalagay ng pagdududa sa isip mo dahil lalo na pa nagkakamali ka. Sino pa nagkakamali sa inyo? Magtaas naman kayo lahat. Lahat naman kayo nagkakamali. So, di ba pa nagkakamali ka, yan yung mga panahon na inaakusahan ka ni Satanas? At sinasabi sa'yo, wala ka kakweta-kwetan tao. Kaya eh, sabi ni Paul, si Pablo nagsulat niya, suot mo. Suot mo yung baluti ng katuwiran. Ibig sabihin, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa'yo. Alright? So, tapos pinag-usapan natin yung tukol sa yung ano, yung sandalias o shoes of readiness na may kinalaman sa mabuting balita, no, ng kapayapaan. Sabi, ready tayo lagi dahil sa mabuting balita ay tinanggap natin. Hindi tayo natatakot kasi alam niyo isang weapon ni Satan para makontrol tayo, takot eh. 'Di ba? Kasi pag natatakot ka, hindi ka maka-focus sa gawain ng Panginoon eh. <laughs> No? napupunta sa worry yung ano mo, yung attention mo. So gusto ng Panginoon, maging ready ka lagi, araw-araw dahil ikaw ay nasa Panginoon na. So ibahagi mo sa ibang tao ang mabuting balita sapagkat yan ang, yan ang mabuting gawin, 'di ba? So dahil ready tayo, anytime na dumating si Lord, 'di ba? Ready, ready. Amen. Ilan ba ready rito? Okay, nabawasan na. So, apat na lang yata ready dito. So, dapat ready tayo ha. Okay? Amen? Tapos, pinag-usapan natin yung shield of faith. Yan, napakahalaga. Yung panangga ng pananampalataya. Sino sa inyo nakapakinig ng sermon ko na yun? Sa panangga ng pa... Oy, marami ha, di ba? Di ba sabi ko sa inyo, hindi lang isang tao ang may panangga. Di ba? Grupo yan, may panangga. Meron pa siya ibabaw, may sa harapan. So, ibig sabihin, kailangan yung pananampalataya natin, hindi lang yung pang isang tao, kundi may mga kasamahan tayo na ready tumulong sa atin. Okay? Yung faith niya, saka yung faith ko, pag pinagsama mo, parang voltage 5 yan. Diba? Parang volt in. Okay, ha? Sino ba nakaabot ng voltage 5 dito? Okay, kasi tanda ko kayo, ha? Okay. Ngayon, yung sunod na pinag-usapan natin, yung helmet of salvation, no? ibig sabihin yung ating identity, sino ba tayo? Okay, tayo ay anak ng Panginoon at pag ikaw ay may helmet, di ba, diyan mo malalaman talaga na ikaw ay ready na makipaglaban. Ready ka na humarap sa kaaway. Amen? Sapagkat kilala mo ang iyong sarili. So, pinag-usapan natin. Ano yung pang-anim? Last week lang. Di ba? Naalala niyo ba iba-ibang armas ng ano, <laughs> ng Roman soldier? Sino yung may naal palung ano? Plumbata. Naalala niyo ba yan? Mga pugyo. Okay. <laughs> okay. Iba say, si nanay ko nga, ano, sinasabi sa akin hanggang sa mga ilang oras na lumipas, binabanggit pa rin niya. Naalala pa rin niya. Ha? Yan. So, yung espada natin, anong espada natin mga kapatid? Ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So ang tanong, saan natin papasok yung prayer? <laughs> saan yung prayer dyan? Kasi yung prayer, binanggit dyan sa talata natin, pero hindi siya hinalintulad sa kahit anong bahagi ng armas. Okay? So ano pa ito? Sa, saan natin ilalagay ito? Hindi naman sinabing panangga ito, hindi naman sinabing helmet, hindi naman sinabing ano, di ba? Ano ba ano ba yung role ng prayer dito sa usapan natin na ito? Well, malalaman natin yan sa pamamagitan lang ng ating pagtingin dito sa talata natin, no? Tingnan niyo sa verse 18, sabi niya, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng. Okay? Ibig sabihin, yung panalangin at pagsamo, ito yung ika nga kalakasan natin, ito yung pinaka-muscle natin, ito yung uh, ika nga parang ito yung ating uh, ginagamit habang sinusuot natin lahat ng mga armas natin. Amen? Habang nakasuot yung helmet, nakalagay dyan yung ating panangga, nandyan yung ating espada, nandyan lahat. Sabi niya, sa gitna ng lahat yan, dapat gamitin mo lahat yan sa pamamagitan ng, ayun na nga, panalangin. Amen? So sa madaling salita, ito ang mensahe ko sa inyo. Okay, bago kayo umalis dito, kailangan maunawaan yung mensahe natin. Ang mensahe ko sa inyo, ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang susi sa bakbakan, sabi nyo nga po, ang susi sa bakbakan, Parang walang gana. Ha? Ulit nga, ang susi sa bakbakan ay walang sawang dasalan. Yan. Gusto ko maalala. Ito yung mga sa katabi mo. Tinan mo kung maalala mo. Sabi mo nga, hindi ko salagay. O, oh, tanggalin ko. Sige, sabi mo sa katabi mo. <laughs> yung iba, daya. Kunyari, nagsasalita. <laughs> okay. Ang susi sa bakbakan ay walang sawang dasalan. Pero teka muna, ang tanong natin, okay? Anong uri pa ba ng pagdarasal ang <laughs> kailangan natin? Sino sa inyo nagdarasal naman kayo? O lahat naman, di ba? At mga kalala ko nga, kahit hindi man mananampalataya, nagdarasal eh, di ba? Di ba? Lord, sana tumama ako sa loto. Lord, ah, lahat naman nagdarasal eh, di ba? uh, <laughs> pag medyo mabilis yung takbo ng bus sa highway, di ba? Lord, sana po di kami mabangga, di ba? Kahit naman hindi ka mananampalataya, nagdarasal ka eh. So, anong klaseng dasal pa ba ito pinag-uusapan natin? No? Siguro naman lahat kayo dito, kahit paano, bago kayo kumain. Yung nga, iba sa inyo, tapos na kayo kumain, sa kanyo na. Pero nagpipray pa rin kayo, di ba? Kahit na medyo dumidigay ka lang. Lord, thank you, Lord. Okay. <laughs> Sana kain ko pong pork chop. Okay? So tapos na. No? Pero at least nagpe-pray ka pa rin. Amen? Ha? Okay, isa nyo pa, nagtitipon kayo, di ba? Alam nyo na, oh, mag-pray tayo. Oh, Lord, okay, salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Okay, tapos na. Okay, halika na, kain na tayo. Alis, alis na tayo rito, di ba? So lahat naman kayo nagpe-pray. Pero ano pa ba yung tinutukoy na panalangin na talagang mabisa laban sa bakbakan? Amen? Ano ba bang kailangang panalangin at ma-develop sa atin yung talagang tipong panlaban? Gusto niyo ba magkaroon ng ganong klaseng prayer life yung talagang panglaban? Amen? Yung pangbakbakan? Hindi yung prayer na malamya na, Lord, sana po, ganito po, bigyan niyo po ako ng ganito at ganyan. Kung ayaw niyo, diwag niyo. Ano ba klaseng prayer? ang dapat ma-develop sa atin. Ayan, tibag-aaralan natin ngayon. Okay, so tingnan natin yung tutalata natin. Unang-una, gusto kong bigyan pansin natin doon yung sinabing yan, mga panalangin at pagsamo. Pag kung titignan mo, parang parehas lang naman yan, panalangin at pagsamo. Pero actually, dalawang kakaibang salita yan, no? Yung panalangin, masasabi natin ito yung parang, kumbaga, generic, di ba? Pag bibili tayo ng gamot, generic, di ba? Paracetamol, okay? Tapos yung sinasabing pagsamo, ito yung mga particular o specific na iba't ibang mga paraan ng panalangin. So, sa madaling salita, ang sinasabi ni Pablo sa atin dito, okay, na kay, ang, ang, ang, ang, ang panalangin o pagdarasal na kailangan ma-develop sa atin, iba't ibang uri ng pagdarasal. Ibig sabihin, gusto na ni Pablo, na nangungusap si Lord kay Pablo sa atin, eh, di ba? Na dapat lumago tayo sa panalangin. Alam niyo, minsan, pag isang bagay, parang alam mo na, akala mo, alam mo na talaga. Ilan sa inyo sumasang, alam niyo, yung minsan, akala mo, alam mo isang bagay, tapos parang ina-assume mo na, alam mo na talaga. Di ba? Alam mo, alam mo ako, for example, ako, uh, uh, may mga kaibigan ako nag-golf eh. Okay, may kilala kayo mga nag-golf? Okay. So nakikita ko naman yung golf. Napapanood ko yan. Eh. Hindi ako nag-golf. Pero pag nakikita ko yung mga nag-golf, ah, parang naiintindihan ko na ng konti. Medyo na, nabababawan nga ako eh. di ba kayo nabababawan sa golf? Di ba? Kasi yung mga, yung mga kilala ko nag-golf, kukuha ng bola. Di ba? Itutusok na ganun sa may ano. Di ba? Oh, tapos gegewang-gewang na yan. Medyo matagal yan, di ba? Medyo didiskarte yan pang ganyan, ganyan-ganyan, no? Tapos, gegewang-gewang na gano'n. Tapos, titirahin nilang malakas. Pok! Di, tapos susundan nila. Di ba parang bakit, di, <laughs> bakit mo ilalayo sa sarili mo tapos susundan mo, di ba? <laughs> so, ako, hindi kasi ako marunong mag-golf eh. Wala akong kamalay-malay sa golf. Pag nakakita ako nag-golf, para sabi ko, ano ba naman yan? Napaka-simple naman yan, you know? Kaya naalala ko nga ano, minsan na sinama ako nung uh, tatay ni, uh, ni Hana, si Mojet, no? Sinama ako doon sa, yung ano, yung parang nag, nagpa-practice lang sila. Kasi nakikita ko sila eh, parang, Tok! di ba? Tapos may mga tao na parang merong net na gano'n, pupuntahan yung bola, di ba? Balik. So sabi ko, talid-dali naman yan. Diba? <laughs> Para kang simple lang naman pala yan, di ba? So, sabi sa akin ni Mojet, yung nasa Amerika na ngayon yan, eh, oh, pastor, ikaw naman. <laughs> sabi ko, tumabi ka dyan, baka, para makita mo kung anong ibig ng professional. Okay. Kaya, so, sa madaling sa tao, bilis ako na yung kwento. Pagkatapos mga limampung tira, nandun pa rin yung bola. Bakit? Kasi eh, ang mga akala ko kasi alam ko na eh. Alam niyo, minsan ganun ang panalangin. Akala natin, po, nakapag-pray tayo ng isang beses o nakapag-pray tayo sa pagkain, hindi na tayo kailangan lumago sa panalangin. Wala lang tayo kailangan intindihin pa tukos sa panalangin. Alam niyo, ang panalangin ay napakalawak na paksa. In fact, maraming ng tao hindi nila alam na ang pagpuri sa Diyos ay isang uri ng panalangin. Alam niyo ba yun? Di ba? Al- alanig niyo na ba yung panalangin na may kasamang pag-aayuno? Ha? Naalala ko nung misa na, na nag, nag, nag, ano ko, nagtawag ako ng pag-aayuno. Pero tayo lang mga kapatid, di ko nasasabihin ang pangalan nila. Alam nila kung sino sila. Sabi ko, mag-aayuno tayo. So lahat kami nag-aayuno. No? Tapos meron kami isang kapatid na nawawala, di namin makita. Akala namin baka nagpunta sa isang lugar para talagang, talagang katukan, katukin ng langit. Ano? Ba nakita namin kumakain ng biskwit. No? Nado, so, mm, mm, talagang panayang sibog. No? Oh, talagang sa ibang klase, hindi fasting, feasting ang ginagawa. Alam nyo, maraming ko sa inyo rito, hindi nyo pa siguro nararanasan nyo, yung mag-ayuno ka o mag-pray ka, o yung manalangin ka ng overnight. No? O mag-pray ka na, na talaga sabihin natin, talaga hindi ka titigil hanggang hindi mo nararamdaman na nasagot yung panalangin mo. Alam nyo, sa totoo lang, marami sa atin dito, napakababaw ang pagkaunawa natin sa panalangin. Ang sinasabi na, ni Pablo rito na kailangan ang mangyari sa atin, no, sa lahat ng ating pakikibaka sa kaaway natin, kailangan mag-grow tayo kailangan lumago tayo sa panalangin. Iba't ibang klase mga panalangin dapat matutunan natin. Okay? Kadalasan alam natin panalangin lang yung bill mo ko. Alam mo yung panalangin na bill mo ko? Lord, bill mo ko niyan, ha? Di ba? Puro, puro hingi, parang puro ka hingi. Hindi mo naiintindihan na ang panalangin ay masigit pa kaysa sa paghingi. Si Lord ay hindi Santa Claus. Sabi so, mo nga sa katawa mo, si Lord hindi Santa Claus yan. Parang lagi nagbibigay ng listahan. Lord, may listahan ako rito. Pwede bang tuparin mo lahat ito? <laughs> Di ba? Minsan tingin natin kay Lord, parang ano, alam mo yun, yung, yung narinig nyo ba yung salitang butler? Alam mo yung butler? Di ba yung mga mayayaman na tao, may butler yan? Yung parang nakaalalay lagi. No? Sino ba siya nakapanood ng mga Batman? Si Batman and Robin, di ba? Lagi may butler yan eh. Di ba? Yung pinaka parang alalay niya, di ba? Minsan yung mga tao, parang akala natin si Lord, parang, parang butler. Parang, Lord, may kailangan ako eh. Ha? Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. No? So, hindi natin naiintindihan na there is so much more na maaari natin maranasan at ma-experience sa panalangin na hindi pa natin nauungkat talaga. Parang ganitong ibig kong sabihin, parang iba sa atin, ang, ang pagkakilala o pagkaalam sa panalangin, kumbaga nasa tuktok lang nung ano, kumbaga sa, kumbaga sa, ano, eh, sa, sa ice, sa halo-halo eh, ando ka lang sa ibabaw, sa may yellow. Wala ka pa doon sa mga sago at mga saging at mga ah, ah, langka, at na, ah, yun mo yung mga nasa ilalim ng uya. O, oh, sabihin na natin, natitik mo yung ube, kasi ube nasa ibabaw eh. Di ba? Pero yung mga nandun sa loob talaga ng masasarap na kailangan ungkitin mo at haluin mo, hindi pa natin na-experience. Maraming mga mananampalataya. Pag sinabing panalangin, ah, panalangin, alam ko yan. Pag pagkakain, di ba? Lord, thank you sa pagkain. In Jesus' name. Yun lang alam nila <laughs> sa panalangin. So na, ito ang dahilan bakit maraming mga mananampalataya pag may mga problema na wala na silang mailabas na iba pang klase na no, hindi sila marunong ng ibang klaseng panalangin na maaari maging appropriate sa sitwasyon na 'yon. Amen? Hindi sila marunong manalangin ng merong, ika nga, merong victorious uh, na, o matagumpay na kiniklaim mo yung sagot bago pa dumating o hindi mo pa nakikita, kiniklaim mo na yung sagot. Yun ang mga ganong klaseng panalangin. Karamihan sa mga panalangin ng mga tao parang malamya, parang Lord, sana po, pagalingin niyo po yung anak ko. Pero kung gusto niyo siyang patayin, sige, bahala na po kayo. You know, Parang walang ano, walang conviction, walang, kasi hindi ta, alam niyo ang panalangin, pinapractice po yan eh. Sabi niyo nga po, pinapractice. So, pinapractice natin. So, yan ang unang-una. Kailangan matutunan natin iba't iba uri ng pagdarasal. Kaya, basahin natin yung susunod na sentence. So, sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabi nyo nga po, lahat ng pagkakataon. Okay. Sa madaling salita, ang kailangan ma-develop sa atin ay hindi yung prayer na pamisa-misa, pag medyo na-feel mo, Kundi yung prayer na talagang palagian, ah, no? Yung prayer na talaga sabi nga ni Pablo, pray unceasingly. Ibig sabihin na ah, sa attitude ka ng panalangin sa bawat oras ng iyong buhay, talagang focus mo is makipag-contact sa Panginoon sa bawat segundo. Alam nyo, ah, karamihan sa atin, tingin natin sa panalangin, parang, parang katulad ko halimbawa ang tingin ko sa basketball. Alam nyo, nagbabasketball ako, di ba? Hindi, oh, hindi nyo alam, ano? Hindi, hindi, ako mukhang, hindi ako mukhang basketballista. Okay. Pero nagba-basketball ako. Pero alam niyo, ang basketball para sa akin, parang hobby lang yan. Alam niyo yung hobby? Di ba? Ibig sabihin, naglalaro ako pag medyo nagkaiyayaan. Yung mga tipong, bawa, oh, ma mamaya, ayo, mamaya, wala yata basketball mamaya. Pero kadalasan pag linggo, sasabihin sa amin nila, Brother Ed, yan, oy, laro tayo, ganyan, ganyan. So ako naman, suot na ako ganyan, di ba? So, lalaro ako. Pero yun lang kasi, type ko lang maglaro. Amen? Ba? Diba? Pero hindi ako katulad ng mga katulad ni Jello. Yan, si Jello. Yan, oh, taas kami. Yan, yung mga, mga tao na yan, talagang ang basketball diyan parang ano, parang seryosohan talaga yan. Di ba? Kasi uh, para sa, ano, sino ba yun? Sila Mocha, sila JC, mga, mga kabataan dito. At tingin ko siya sa mga kabataan na yan, nung pinanganak sila, may kasama silang bola eh. Kasi pagdating sa basketball, nag-iiba talaga sila. Alam nyo, na, nagugulat ako sa mga, ano, mga iba, ibang mga kabataan dito. Kasi pag nandito, ang bait-bait nila, you know, talagang, hi, pastor. Pag dinala mo na sa court, pag nag-basketball na, talagang, tapos pag medyo na, foul, eh, foul eh. Talagang seryoso, parang talagang papatay ng tao. Para, teka muna, basketball lang ito eh, di ba? So, kumbaga, yung may mga tao na tingin nila sa basketball, parang talagang napakahalagang bagay yan, Okay? Hindi hobby sa kanila yan. Kumbaga, kinakarir nila yan. Amen? Kaya nga lagi nilang ginagawa eh. Kaya nga yung mga mahuhusay na basketballista, yung katulad ng anak ko, alam nyo, naniniwala ko yung anak ko, balang araw magiging Michael Jordan niya. Kailangan lang lumaki. Okay? Pero si Jay, pag gising niya, may mga tuyo-tuyo pa yung laway, di ba? Bad breath pa yan. Ala, ala. Kukuha na agad ng bola. Okay? So, ayan, yan ang pag-asa ko siguro balang araw. Kasi yung anak ko yung matangkad, si JD, no? Pag pinawak mo ng bola, ano to? Bola yan, bola, bilog, bola. So, okay, kasi computer yung anak kong panganay. Pero yung bunso ko, ay, basketballista yon. So, siguro, baka balang araw, yung, yung anak ko baka maging, alam mo na, di ba? Professional player, di ba? Ah, baka dyan ako yumaman, malay nyo, di ba? Sabi ko nga sa anak ko, anak ko, pwede, anak, sabi ko, pwede bang maging basketballista ka tapos maging artista ka? Parang kombinasyon, ba? Ha, di ba? <laughs> Para magkaroon ako ng bahay sa La Marea. Hindi, joke lang, okay. Pero alam nyo, ganun ang mga tao na seryoso. Alam nila, hindi nila pwedeng iasa lang sa pakiramdam. Alam nyo, mga professional basketball player, hindi yan naglalaro ng basketball kasi feel nila mag-basketball. Hindi! Meron talaga silang regiment, meron talaga silang paggising nila, kailangan mag-practice, tumakbo, kailangan ganito, gawin, ganyan. Kasi seryoso yun eh, tinatrabaho yun eh. Ang panalangin mga kapatid, gusto ni Pablo na ma-develop sa atin yung uri ng panalangin na talagang pwedeng tumalo kay Satan, yung panalangin na hindi yung paminsan-minsan pag natitipuhan mo lang. Alam mo na yung pag-feel mo lang, ah, mag-pray, mag-pray kaya ako ngayon. Sige nga, Lord, Lord. You know? Tapos sa iba mga pagkakataon, kakatamad na mag-pray. Di ba? Imagine naman si Michael Jordan, di ba? Sabi, laro tayo ng ano, basketball, Michael Jordan. Wala akong sa mood, you know? Bawa, sabihin sa kanya ng coach, alaga na, pasok ka na sa loob kasi kailangan makascore para manalo yung team natin. Wala ako sa ano, hindi ko feel eh, no? Kayo na lang maglaro, o di ba? Hindi pwede yan, eh, di ba? Kasi kung ikaw eh, kumbaga, professional na basketball player, talagang siseryosohin mo yun. Yun ang sinasabi rito eh, palagi ang pagdarasal. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo kung ano mangyayari kapag mga aral si Sinyans, talagang sa bawat pagkakataon, makikita mo, you know, any moment, pag tinawag sila ng Panginoon, anak, manalangin ka, yes, Lord. Andun agad sila. Nasa, kumbaga, nasa focus sila ng panalangin sa Panginoon. Alam nyo, talagang ewan ko lang kung ano mangyayari sa buhay natin kapag naging focus tayo sa prayer. Amen. Alam nyo, bakit marami mga bagay na parang, parang sunod-sunod na dumarating na problema sa atin? Kasi hindi tayo konektado kay Lord eh. Amen? Di ba, kinakausap lang natin si Lord pag talagang malubahan na yung sitwasyon. Amen? Di ba? Yung tipong ICU na, yung tipong may mga, may mga tubo na sa iyo, saka ka pala magpe-pray. Pero hindi mo din i-develop sa buhay mo yung talaga lagi, palagi nagpe-pray. Ito ang panalangin o pagdarasal na nagiging talagang matibay at matagumpay. Alam mo si Satan takot. Takot siya. Sabi niyo nga po, takot. Doon sa mga Kristiyano na lagi naka-ready, ready mag-pray. Ah, takot si Satan dyan. Tuwan-tuwa si Satan doon sa mga tao na kung mag-pray, minsan sa isang taon, yung mga tao na pag tinanong mo, oh, kamusta ang quiet time mo? Ah, quiet time? Ayun, quiet. Kailan ka huling talaga nag-spend ng time yung talagang kausap mo si Lord? Hindi yung sandalian lang ah, kasi parang nagkataon lang, may grupo, kailangan ka mag-pray. Yung talaga sinasadya mo. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Yung sinasadya mo talaga na mag-spend ng time sa Panginoon. Diyan mo makikita kung gaano kalusog ang iyong spiritual na, na kaugnayan sa Panginoon. Yung prayer life mo. Parang thermometer yan eh. Diba, naglalagay ka ng thermometer para, para malaman mo kung mainit ka o ano, di ba? Iba sa inyo rito, palagay ko para ng bangkay. Spiritually. Eh. Kasi hindi na nagpe-pray. Sabi mo sa katabi mo, sakit naman yan, pastor. Parang ako yung tinutukoy mo. Okay, tuloy natin. Sabi, sa patnubay ng Espiritu. Ibig sabihin, anong klaseng panalangin ang talagang matagumpay? Yung pagdarasal na spiritual. Hindi yung pagdarasal na bunga lang ng ating laman. In other words, praying in the flesh. Ano? Yung parang, parang, ah, kasi, di ba? Alam niyo naman, pag nagtipon-tipon ng mga Kristiyano, siyempre, magpe-pray yan, di ba? Nakakita na kayo na, di ba? Oh, halika na, ah, pray tayo. Okay, pray. O, oh, o oh, ikaw na, Cheng, pray. Ah, okay, Lord, uh, Panginoon, salamat po. Salamat nga, salamat, salamat. Salamat nga. Yun nga, salamat. You know? Uh, Jesus name. Okay. So, siyempre kailangan may Jesus name sa dulo, di ba? Para talagang Christian yung pangal- panalangin mo, di ba? Yeah? <laughs> So, hindi, hindi ka magkukrus bigla. But, <laughs> oh, oh, so, magpe Jesus name para talagang hindi pong born again yung panalangin. Pero, hindi yan yung sinasabi ni Pablo na panalangin na tatalo kay Satan. Ang sinasabi niyang panalangin, yung panalangin na ayon sa patnubay ng Espiritu Santo, ibig sabihin dalawa kayo na nagpe-pray, ika nga, ang Holy Spirit praying through you. In other words, hindi ka basta-basta parang nananalangin lang, tapos tapos na kasi, tapos na, alis ka na. Kundi dalawa kayo, partner kayo ng Holy Spirit. You say, Holy Spirit, for as long as kailangan mag-pray ako, magpe-pray ako para sa bagay na ito. Panginoon, sige, dalawa tayo, Lord. Alam nyo, ilang beses ko na napanood yung pelikulang Facing the Giants. Sino sa inyo nakapanood na ng pelikulang Facing the Giants? Okay, kahapon, pinalabas, di ba? Sino sa inyo nandito yung mga kababayan? Wow. Sino sa inyo naiyak? Magpakatotoo kayo, mga naiyak dyan. Okay. Ako, ilang beses ko na napanood dyan. Tuwing panonood ko yan, naiiyak ako. Talaga, ang babaw ng luha ko talaga. Pagdating sa mga ano na yan, palabas na yan. Kaya kapag may palabas dito, doon ako lagi sa likod eh, kasi baka makita ako ng mga tao, no? O kaya katulad ako ni Brother Donald, I mean, si Brother Donald lagi nakasalamin niya, kasi umiiyak lagi yan. So parang kunyari, kunyari macho siya. Pero sa, sa loob nung, <laughs> okay. so ako gano'n din ako, iyakin din ako. <laughs> Lalo daw na, binibiro lang kita. Okay, ako iyakin din ako eh. So, alam mo doon sa pelikula na yun, merong isang scene doon, ewan ko naaalala nyo ha, yung talaga nakakaiyak eh. Yung si, si, yung si Brock, Brock, Brock ba yung pangalan? No? Yung parang isa sa pinaka-leader doon sa, sa team na parang hindi niya binibigay yung best niya. Alam niyo yun? lumalaban siya sa football pero hindi niya binibigay yung best niya. So may parte doon sa pelikula na para sa, binigyan siya ng tanatakip sa mata. Tanatakip sa mata. Tapos pinilagyan siya ibabaw ng parang may taong sinakay sa ibabaw. Tapos sabi niya, oh, sige, gumapang ka, tawag doon death crawl. Death crawl. Ibig sabihin, hindi sumasahid yung tuhod mo, pero lumalakad ka lang ng dalawa, you know, apat na ano, okay? So, supposed to be, hindi ko alam kung anong mga sukat ng football, di ba? So, lalakad siya ganoon. So, ang, ang, ano lang niya, ang kaya lang niya talaga to a certain point, pero yung coach niya, di ba, lagi, lagi sinasabi sa kanya, sa, tag, sa English ha, pero tatagalogin ko, Che, kaya mo yan! Kaya mo yan! Sige, sige, tuloy tuloy, tuloy, tuloy. Tapos may mga point na parang, oh, mamatay na ako. Hindi, kaya mo yan. Tuloy, tuloy, tuloy. So, hindi niya nakikita kasi, hindi niya, eh, natakip yung mata niya eh. Hindi niya nakikita ko hanggang saan yung kanyang, ano, sasabi lang sa kanya ng coach, tuloy, tuloy. Sige, kaya mo yan. Sige, lang, gapang, gapang, gapang, gapang. So, by the time na natapos yung <laughs> exercise na yun, nung tinanggal na niya yung kanyang, yung ano niya, takip niya sa mata, na-realize niya na kumpleto niya yung buong, kumbaga, field ng football, ano? And then doon siya doon niya nakita, sabi sa kanya ng coach, "Will you do your best?" Bibigay mo ba yung best mo sa bagay na ito? Tapos sabi niya, ganda ng sinabi niya. Sabi niya, "Yes, coach. Ibibigay ko yung best ko." I believe yun ang picture ng panalangin eh. Imagine mo yung coach yun ng Holy Spirit. And he's saying, wag, wag ka tumigil. Nalalangin ka ng konti, you know, medyo tapos, tapos na, Lord, sana po magkaroon po ako ng pera kasi po wala kaming pera. No, oh, tapos ka na, okay? Hindi, hindi yun ang panalangin na nagtatagumpay. Ang panalangin na nagtatagumpay, yung nakikinig ka sa Holy Spirit, sinasabi siya, Holy Spirit, pray ka pa, pray ka pa. Eh, Lord, pagod na ako, eh, hindi na pa ako nagpe-pray, you know? Ah, isang oras na nga ako humingi sa iyo, Lord, ng tulog. Hindi, mag-pray ka pa, mag-pray ka. Tandaan nyo, it's a spiritual battle. Pag nagpe-pray ka, yung mga kampon ni, ni Satanas, and, and in fact, it's in the Bible, halimbawa yung sa sa clat sa uh, sa, sa Daniel at yung gano'n, makikita nyo na yung sagot ni Lord minsan naantala. Are you listening? Minsan yung sagot ng Panginoon parang you know, merong merong spiritual battle na nangyayari sa langit. Okay? Eh, yung, yung, yung answer sa panalangin mo, minsan hindi agad-agad napupunta sa'yo. At ang gusto ng Panginoon, magpatuloy ka, huwag kang sumuko. Yung iba sa atin, pa nagpe-pray kasi, konting ano, di ba? Wala pang limang minuto, para pinagpapawisan na, di ba? Parang konting panalangin, no? parang gi-give up na. Tapos, alam mo, sinubukan ko na yung prayer, eh. wala rin naman nangyari. Kano ka katagal nag-pray? Dalawang minuto? You know? Hello? Kaya mo hindi nakikita yung matitinding himala ng Panginoon is kasi you give up too soon. Pag nagpe-pray ka, ang babaw ng prayer mo, hindi ka nakikipaglaban. So ang gusto ng Panginoon, when you pray, mag-pray ka na spiritual na prayer. In other words, sa patnubay ng Espiritu Santo, huwag kang titigil. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, pag-pray mo pa, pag-pray mo pa yung anak mo, pag-pray mo pa yung asawa mo. Eh Lord, pinag-pray ko yung asawa ko, talagang ano yan eh, ang tigas ng ulo Lord eh, ha? Ilang beses mo pinag-pray? Siguro nakadalawang beses ako Lord, you know? Ha? Sabi ko, bahala ka na sa buhay. Lord, kuti pa kunin mo na yung asawa ko. Talagang tigas ng ulo eh, di ba? No, mag-pray ka, mag-pray ka, mag-pray ka, mag-pray. Alam nyo, sabihin ko sa inyo totoo, yung, yung nanay ko, uy, yung nanay ko, okay. So, parang natulog na yung nanay ko, tinulugan na ako. Pero, alam nyo, yung nanay ko, yan ang pray ng pray nung araw. Pray ng pray sa akin yan. Talagang wala siya nakikitang pagbabago sa akin. Lumilipas ang panahon, panalangin siya ng panalangin, wala siya nakikita. Pero alam niyo, sabi ko sa inyo, totoo, nanay ko hindi nag-give up. Hindi lang niya alam, eh, tulog eh. Pero nanay ko, hindi nag-give up yan. Ngayon lang nag-give up kasi nagpipreach ako ng mahaba. Pero hindi nag-give up yan. Hanggang ngayon, nandito na ngayon ako, nakatayo sa harapan nyo. Amen? Alam nyo, minsan may mga tao sa buhay ninyo, mga asawa ninyo, mga anak nyo na hanggang sa mga oras na to, hindi nyo madala sa Panginoon. Alam dito? Amen? Alright? Ha? Merong mga tao na parang hanggang ngayon, parang pasaway pa rin. Parang hindi pa rin nagbabago. Huwag kang tumigil sa panalangin. Amen? In fact, pag nagpe-pray ka, sabi mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, Tama na ba? Tapos na ba? Pag sinabi ng Holy Spirit, hindi, tuloy ka pa. Sige Lord, tuloy pa ako. May mga tao kasi iniisip nila, pag paulit-ulit ka ng prayer, parang nakukulitan si Lord. Ilan sa inyo parang ganun? Pag nagpipray ka, parang, di ba, sinabi mo na, di ba, parang sabihin ni Lord, ang kulit mo naman, paulit-ulit, <laughs> hindi. Amen? Hindi totoo yun. Okay? Pray continuously, unceasingly, until you find the answer do sa, sa inihiling mo. Huwag kang titigil. Amen? Wow. Okay. May natututunan ba kayo? Sige. Sabi rito, kaya lagi kayong, ayun, maganda yun, lagi kayong maging handa. Amen? Di ba? Ano ibig sabihin nito? Kailangan ng pagdarasal natin ay yung alertong pagdarasal. Ilan sa inyo na-experience nito yung habang nagpe-pray ka parang lumipad yung utak mo, lumipad yung isip mo. Meron ba rito gano'n? O ako lang, nangyayari sa akin yun. Yung di ba pag nagpe-pray ka, tapos mamaya kote, ano nga ba? Nasaan ano? na ba nga ako? Di ba? <laughs> <laughs> o kaya mayroong ano mga tao ba nagpipray parang paulit-ulit yung uh, ma, uh, ano, uh, Father God, Father God, uh, Lord, Father God, Father God, Father God, Father God. Ganoon, paulit-ulit, parang walang sense, di ba? Kaya, bawa, ako maiinis ako pag may kumausap sa akin, ano? Alam mo, Pastor Bong, Pastor Bong, Pastor Bong, alam mo, Pastor Bong, Pastor Bong, Pastor Bong, Pastor Bong, Pastor Bong, Pastor Bong, Pati mo na lang ako kausapin, <laughs> di ba? Isang beses, Pastor Bong, tama na. You know? Yung iba pa nagpe-pray, parang, walang, parang lumilipad yung isip, Father God, Father God, so, Father God, Almighty God, Father God, Father God. Ano ba yan? Di ba? <laughs> Alam nyo, pag nagpe-pray tayo, kailangan ko baga may, may alerto ka eh, presence of mind ka. Kasi, alam mo, si, si Satan gusto niya magwarde-warde yung ating isipan eh, no? lumipad kung saan-saan. Saka alerto rin tayo in terms of yung pang-araw-araw natin kasi minsan hindi mo alam, hindi mo alam, okay, makinig kayo, kung ano nangyayari sa ibang lugar. Mama, ngayon, nandito tayo. Meron tinatawag na promptings of the Holy Spirit. In other words, minsan, iaano ka ng Holy Spirit, mag-pray ka. Minsan, bibigyan ka pa nga ng pangalan eh, pag-pray mo si Pastor Bo. Hindi mo naman alam ba? Ba't ako magpipray? Di ba? Yung alertong tao, alam niya, sensitibo siya. Pag sinabi ng Panginoon, tigil mo yung ginagawa mo, tigil mo yung paglalaba, tigil mo yung pagluluto, magpray ka. Lord, bakit? Pag-pray mo si Pastora Gina, bakit? So, pray ka naman. Out of obedience, di ba? Lord, gato. Yung pala, ng mga oras na yon, si Pastora Gina ay maaaring nasa gitna ng isang panganib. Hindi mo alam. Alerto ka dapat. Amen? Dahil si Satan, naghahanap yan ng masisilo. Naghahanap yan ng pwede niyang pabaksakin na, na, na tao sa, sa ano, maring hindi ka, maring ibang tao. So, dapat alerto tayo. Amen? Alert. Any moment, minsan, alam mo, ewan ko kung, kung alerto kayo o nararanasan nyo to. Minsan, parang nararamdaman mo na parang merong spiritual attack. Ay, experience ba yun? Alam niyo, minsan sa, sa ganitong worship, pa nagsasama tayo, uh, mga pastor dito, nagwa-worship, ang mga kote, masisense namin na parang may mabigat na pakiramdam, parang merong nangyayari, merong hindi tama, no? So, kailangan maging alerto ka, mag-pray ka. Kasi minsan tayo pa nagpupunta sa worship na ganito, di ba? Parang, sana maganda yung sermon ni pastor. Di ba? Sana matuwa ako. Sana naman matawa ako. You know? Hindi tayo alerto. Hindi natin alam na ito ganito klaseng pagtitipon ay isang spiritual na pagtitipon. Amen? So ngayon, halimbawa ngayon, nagtuturo ko dito, no? Yung iba sa inyo, medyo lumilipad na yung utak. Kasi naiisip nyo, chicken joy, no? Diba? Naiisip nyo, chowking, o ano, diba? So, so kailangan nagpe-pray tayo. In fact, gusto ko nga sana may nagpe-pray habang nagtuturo ako eh. Amen? Okay, so, panghuli sa lahat. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin, sabi, para saan? para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, ang panalangin na talagang mabisa ay hindi makasariling pagdarasal. Hindi puro ikaw lang. Lord, sana bigyan mo ako ng ganito. So, Lord, sana paganda, sana bigyan mo ng good health yung pamilya namin. Sana magkaroon kami ng kapayapaan. Sana blessing. Alam niyo yung ganoon, di ba? Pag nagtanong ako sa mga tao, anong gusto mo pag-pray? Wala lang, Pastor, pag-pray mo na sana maging malusog yung pamilya ko. Sana magkaroon kami ng hanap buhay. Sana maganda ang buhay natin. Sa madaling salita, parang sinasabi ng Lord, magpe-pray lang ako kasi may kinalaman lang sa akin. Yung ganong klaseng panalangin, hindi nagtatagumpayan. Bakit? Kasi nakafocus lang sa sarili natin eh. So ang gusto ng Panginoon, manalangin tayo hindi lang para sa ating mga sarili. Alam nyo, bigyan ko kayo ng, ano, ng, ng parang suggestion lang. Tuwing meron kayong makikilalang o makakausap na tao, ilan sa inyo nakikinig pa sa akin? Okay. Tuwing meron kayong makakausap, makikilala o sino man, tanungin nyo agad, kahit anong pinagkukwentuhan nyo, alam ba, nagkukwento kayo tungkol sa kay Darna o ano man, di ba? Basta isingit mo lang sa'yo mo, pwede ba kita ipanalangin? Amen? Subukan mo lang yung ganun. Kung hindi, parang yung prayer life mo lalago. Kung for the first time sa buhay mo, hindi lang puro sarili mo pinagpipray mo. Mag-pray ka sa ibang tao. Amen? Yung nanay ko nga, kinakwento niya kanina kasi natulog yan sa bahay namin kaya siguro kaya hindi siya makatulog. Kaya tulog siya ngayon. Pero sabihin, yung, yung kanina, maaga siya nagising. Hinahanap-hanap namin, nasaan yung nanay ko? Nawawala yung nanay ko. So akala ko baka nakidnap na o ano. Yung pala nasa kapitbahay na. At ang ano, ganoon talaga nanay ko, nasa kapitbahay, tapos pag uwi, may kasama, may dala ng kayumito, o namang nakuha niya sa kapitbahay. So, pero pagdating niya doon, sabi niya, ano man pwede ko pag-pray sa'yo? Yan, yung nanay ko talaga, evangelist yan, manang-mana sa anak. Ano bang pwede ko pag-pray sa'yo? Alam niyo, dapat ganun tayo. Sabi mo sa katabi mo, anong pwede ko pag-pray sa'yo? O, ingat ka, baka sagutin ka niyan, di ba? Baka sabihin, <laughs> pwede mo mapag... May listahan ako eh. <laughs> Medyo dalawang page ng, ano, ng typewriting, okay? Alam niyo, ewan ko ba, may mga tao na sasabi, Pastor, nahirapan ako mag-pray ng matagal. Bakit? Wala na akong pag-pray. Ah, ganun ba? Punta ka sa bahay na, bigyan ka talistaan. Ang dami ko yung pag-pray. Napapagod na nga ako. Sa dami na mga dapat ipag-pray. Amen? Sino sa inyo nahihirapan na hindi nyo nalang kung ano sasabihin nyo pa nag-pray kayo? Meron ba rito? Umami kayo, di ba? Dalawang minuto pa lang, wala na kayo masabi kay Lord, di ba? Alam mo bakit? <laughs> Kasi puro sarili mo lang pinagpipray mo. Sa kayong anak mo, sa kayong baby mo, <laughs> sa, di ba? Yung aso mo, yung ipis mo. Puro sa iyo lang eh. Ayaw mag-pray sa ibang tao eh. Amen? Okay, so, anong mensahe natin mga kapatid? O, lakasan natin yung may talagang merong ano, may faith. Okay. One, two, three. Yan. So mga kapatid, Anong klase ng mga pagdarasal? Ha? Iba't ibang uri ng pagdarasal. Palagi ang pagdarasal. Pagdarasal na espiritual. Alertong pagdarasal. Hindi makasariling pagdarasal. Amen? Kailangan yung ating pagdarasal, yung prayer life natin, hindi yung mababaw lang, pansarili lang. Kailangan yung ating pagdarasal ay talagang pakikibaka, pakikipaglaban, laban sa kaaway. Amen? Paano mangyayari kung lahat tayo ganyan, mga kapatid? Ha? Ano mangyayari sa RLCC? Baka hindi na tayo magkasya lahat dito. Amen? Tinan mo kung may silyang bakante sa katabi mo. Tinan mo. Di ba? Iba sa inyo may silyang bakante. Iba sa inyo walang silyang bakante. May tao nakaupo. Pero alam mo, pag-pray mo yan, Lord, gusto ko pagbalik ko next Sunday, meron akong katabing bagong tao rito. What if everybody is praying na ganito? Lahat tayo na ganito. At tapos, siguro kung may mga problema ka talaga, you pray. Imbis na yung para binibitawan mo yung armas ng panalangin, bakit wala kang pera, bakit nahihirapan ka, hindi ka na nagpe-pray. What if kung lahat tayo nananalangin ng taimtim at tuloy-tuloy, walang sawa? Sabihin ko sa inyo totoo, sa katerbang himala ang makikita natin sa buhay natin. Amen? Amen. Okay? So ano mga pagsasagawa natin dito? Ano application natin? Una sa lahat, siyasatin mo ang pagdarasal mo. Kamusta ka na dyan? Ha? Ikaw ba yung pa nagpipray pagkakain ka lang ng pork chop? Anong, anong status ng prayer life mo? Ha? Malusog ba? O kung nagpipray ka, minsan lang. Yung pagtipong na ICU na yung anak mo, saka ka lang nagpipray. Pangalawa, Magpaturo ka kung paano gumawa ng life journal o paano mag-devotions. Alam nyo, meron akong seminar kagabi rito, nagturo ako. So, sino yung mga umatay ng seminar ko kagabi? Yung nagturo ako ng life journal. Kita yung mga nagtaas ng kamay, mamaya habulin nyo yan, ilibre nyo ng lunch. Tapos sabihin nyo, turuan nyo nga ako mag, ano, mag life journal. Okay, taas ang kamay ulit. Tayo yung mga umatay kagabi. Tayo yung mga umatay kagabi. Tayo. Yan, yan ang mga ililibre nyo sa lunch. Ayan. Ah, wala na lalapit sa inyo. Nung sinabi ko lilibre sa lodge. Pangatlo, humanap ka ng partner o grupo para ma-hold accountable ka. Kasi pag ikaw lang mag-isa, tamad ka eh. Amen? Maghanap ka ng partner. Sabi mo, sister, pwede bang tanungin mo ako lagi kung nagpipray ako? <laughs> ha? Hold, hold accountable ka. Amen? Okay, sumama ka sa grupo. Uh, dito sa third week ng September, ano, mag-umpisa tayo ng growth groups. Binyo nga po, growth groups. Doon, pag sumali kayo doon, matututo kayo paano manalangin talaga palagi. Amen? Ha? So, hamon ko sa inyo, sumama kayo sa mga growth groups. Tapos panghuli, umpisahan mo na. Ha? Ngayon na. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, umpisahan mo na. Ngayon na. Amen? Wow, purihin ng Panginoon. So mamaya, sabi tatawag kasi ako ngayon ng mga tao na na born again na kahapon, ah, nung biyernes. So, pero mamaya magkakaroon tayo mga kapatid ng pag-uusap pagkatapos ng ating service. So sana wag kayo umuwi agad. Amen? Ha? Pag-uusapan natin. Ano ulit yung mensahe natin mga kapatid? So sabi mo sa katabi mo, magpe-pray ka na ba? Sagutin mo, next week. Okay. Purihin. Ilan sa inyo may natutunan sa umagang ito? Taas sa kamay. Yan. So sana isagawa natin. Di ba? Purihin natin ang Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Salamat po, natuto kami, Panginoon. At ngayon, gusto namin kilalanin, Panginoon, lahat po ng mga tumanggap sa iyo noong nakaraang biyernes. Lord, hayaan mo na talaga magkaroon kami ng, ng kasayahan, kasiyahan sa puso na talagang itong mga taong ito ay niligtas mo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasaan po yung listahan ng ating mga tao? So gusto ko palakpakan natin ng welcome talaga to ha. Okay? Itong mga taong ito. Okay. Ano ba yung pinaka... Alam niyo ba yung pag-welcome sa RLCC? Okay, dito ka. Dito kayong dalawa. Halika. Dito, dito kayo. Halika, Dali, pakita niyo mga kalungkot.